السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد ان الله عز وجل كذلك قوم بسالة وسلامه قومه صلى الله عليه وسلم نقول pamoja فموجنا نفسيا yangu katika الله تبارك وتعالى tunaendelea na darasa la fikihi na nukta ambayo tulikuwa tumesimama ilikuwa katika faslun fi ahkam tadbir almayyit wa kafanihi fasl ambayo ilikuwa inazungumzia hukumu za kumosha maiti na kumvalisha sana tukasema idha akhadha fi ghuslihi satara auratahu na atakapoanza kumuosha atatitiri uchi wake sunna satru kullihi anil uyun na ni sunna kustiri mwili wake wote kutokana na macho ya watu wa kuriha hudhuru ghairi mu'inin na ni makruhu kuhudhuria mtu asiyosaidia kwenye uoshaji thumma nawa wa thumma kisha atamuia yule muoshaji wa thumma na atasema bismillah wa huma kafi ghusl hayy na nia na tasmiya ni kama vile katika kuoga leo hai thumma yarfa ra'sa ghayri hamilin ila qurbi julusin kisha atanyanyua kichwa cha kuwa mjamzito mpaka awe karibu na kukaa ya'siru batnahu birifkin na atakamua tumbo lake kwa upole wayukthiru almaa hinaidhin na akathirisha maji wakati huo ثم يرف على يده khirqatan fayunajjihi biha kisha atazingusha au atafunga kwenye mkono wake kitambaa na kumstanjisha wa masu aurat man lahu sab'un na ni haramu kugusa utupu wa yule ambaye ana miaka saba kuendelea thumma yudkhilu isba'aihi wa alayhima khirqatun mablulatun kisha ataingiza vidole vyake viwili hali ya kuwa vina vitambaa hali ya kuwa vina kitambaa kilicholoa fifamihi katika domo wake au katika kinywa chake fayamsahu asnanahu afuti meno yake wa fi mankhiraihi na kwenye matundu mawili ya pua fayunadhifuhuma alafu kisha baada ya hapo atasafisha bila idkhali ma'in bila ya kuingiza maji thumma yuwadhiruhu kisha amtawadha amshikishe udhu ويغسل رأسه ولحيته برغوة ستر الصدر kisha aoshe kichwa chake na ndevu zake kwa mapovu ya mtu wa sidir wa badanahu bitufrihi na mwili wake kwa maji yale ya chini ya povu la huo mti thumma yufidhu alayhi alma kisha amwagie maji wa sunna taklibun wa tayamumun wa tayamun na ni sunna kumwogesha mara tatu na kuanza upande wake wa kulia wa imraru yadihi kulla marratin ala batnihi na kupitisha mkono kila mara juu ya tumbo lake fa illam yankazara hatta yanqa na kama hajatafika atazidisha miosho mpaka atafike wa kuriha iktisarun ala marra na ni makuruhu kufupika mara moja wa ma'un harun na makuruhu pia kutumia maji ya moto wa khilalun na vile vile ni makuruhu kutumia mti kumpigisha mswaki wa ushnan bila haja na ni makuruhu kutumia mti naitwa ushnan bila ya haja wa tasrihu sha'rin na vile vile ni makuruhu kuchana nywele zake wa sunna kafurun na ni sunna kutumia kafur uh, wa sidrun fil akhira na ule mtu ambao tumeita sidr mara ya mwisho wa khitabu sha'rin na vile vile kupaka hina nywele wa qasu sharibin na kupunguza masharubu wa taklimu adhfari na kupunguza kucha intwala ikiwa hayo masharubu na uh, kucha zimekuwa uh, ndefu wa tanshifun na kumfuta na kumkausha wayujannabu muhrimun mata ma yujannabu fi hayati na atawekwa mbali muhrim ambaye yuko kwenye ihram atakapokufa kama vile ambavyo anavyowekwa mbali akiwa hai yani atawekwa mbali yule ambaye katika ihram vitu ambavyo anakuwa mbali anapokuwa hai hajakuwa yuko katika ihram wa tiktun na kipomoko la arba'ati ashhur kilichopomoka hali yakuwa kina miezi minne kama uludin hayyan ni kama yule ambaye amezaliwa hali yakuwa yuko hai bimaana yukasabu wa yusalla alayhi anaoshwa na kuswaliwa wa idha ta'azzara ghuslu mayyitin yumbima na kama kutakuwa na udhuru kumuogesha maiti basi atatayamamishwa naam alana nadkhulu fi at-takfir iqra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد والمؤلف رحمه الله والسنة تحكيم رجل في ثلاث دقائق خير العبادة وخيرها ويجعل ويجعل ويجعل ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقتل بين العلم والباقي على مناكب وجهه ومواضع سجود ومواضع سجوده ثم يرد فرق العليا من الجانب الايسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه وسن لامرأة خمسة أفراد إزار وحمار وقميص ولفافتين ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان والواجب فوق يذكر جميع المجلس نعم ثم قال بعد ذلك وسن تكبير رجل اكتب فوق هذا الكلام فصل في التكبير اكتب فصل في التكبير فصل في التكبير فصل في التكفير hii fasl tutazungumzia kumvalisha tanda maiti فصل فصل في التكفير katika kumvalisha sanda maiti yani fasi tutakuwa tunazungumzia habari za kumvalisha sanda maiti muallif ibn balban rahimahullah anasema wa sunna takfin rajulin fi thalath ila faifa bidin ba'da tabkhirihima na ni sunna kumvalisha sanda maiti wa kiume kwenye majambi matatu meupe baada ya kuyafukiza mnaita majambi eh yani zile sanda zile tatu tunahitaji yani tutumie ambacho kitakuwa wazi kwa wote ha mapande nimesema majambi kwa sababu kuna watu nisikia wanasema hivi ndio maana nikasema hivi majambi sio tayib wa sunna tasfin rajulin fi thalath labaifa bid baada tabkhiriha na ni sunna uh, kubarisha sana maiti wa kiume kwenye majambi matatu meupe baada ya kuyafukiza wa sunna takfinu rajulin fi sala lafaifa bidhi na ni sunna kumvalisha sanda mwanaume katika majambo matatu meupe baada tabkhirihima baada tabkhiriha baada ya kuyafukiza aliposema wa sunna takfinu rajulan fi thalath lafaif عند قول في ثلاث اكتب فان زيد على ثلاث قرئ fa izida ala thalath kuriha fa izida ala thalath kuriha ikiwa yatazidishwa zaidi ya matatu ni makruh yale majambi ikiwa zaidi ya matatu ni makruhu aliposema baada tabkhiriha uktub bi'udin bi'udi baada ya kuyafukiza kwa udi yale majambo matatu atavalishwa maiti wa kiume yani sanda baada ya kuyafukiza bi'udi wa udi thumma qala wayuj'alu al-hanut fima bainaha na yatawekwa manukato ambayo yanaitwa hanut hanut ni nini اكتب اخلاص من طيب خاصه للميت أخلاق من طيب خاصة للميت أخلاق من طيب خاصة للميت أخلاق من طيب خاصة للميت حنوت ni mchanganyiko wa mnukato ambao unakuwa maalum kwa ajili ya maiti mchanganyiko wa mnukato ambao unakuwa maalum kwa ajili ya maiti hii inaitwa hanut kwa anasema wayuj'alu alhanutu fima baina na harufu itawekwa yale manukato ambayo haswa kwa ajili ya maiti yatawekwa baina ya yale majani na yatawekwa manukato yale ambayo ni kaso kwa ajili ya maiti katika yale majambi hukumu ya kuweka hayo manukato ni istihbaban lidhan alul alhanutu fima bainaha istihbaban ثم قال بعد ذلك ومنه بقطن بين عليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومنه أي ومن الحنوت ومنه أي ومن الحنوط ومنه ومن الحنوط na katika hayo hayo manukato ambayo kadha kwa ajili ya maiti biqutli ay e, yuj'alu fil qutli biqutli ay e, yuj'alu fil qutli na katika hayo manukato ambayo kadha kwa ajili ya maiti yatawekwa kwenye panga yatawekwa kwenye panga yatawekwa kwenye pamba baina aliyeyi halafu hiyo pamba ambayo imewekwa hayo manukato itakuwa imewekwa baina ya makalio yake mawili yani makalio ya maiti yani kwenye utupu wake wa nyuma kwa pamba ambayo imewekwa hayo manukato itakuwa imechukuliwa na kuwekwa kwenye utupu wake wa nyuma ili kwa ajili ya kuzuia kama kuna chochote ambacho baadaye kitakuja kutokea na kama itakuwa kwenda ameoshwa lakini bado inatoka tu ameoshwa bado inatoka tu akaoshwa inatoka akaoshwa inatoka wanasema hata kwa kutumia mchanga wenye nguvu ambao unaweza ukawekwa pale ikajijiba hiyo wakati itakuwa inajuzu si tumelewana yaani kila inavyowekwa iwezekani basi basi hata mdomo changa ambao una nguvu ambao unaweza ukawekwa pale ili kile chenye kutoka kijizibe jaza hivi kwa hiyo itachukuliwa uh, itachukuliwa pamba ambayo ina manukaa na kuwekwa kwenye utupu wake ule wa nyumba والباقي على منافذ وجهه ومواقع سجوده na itakayobaki kwamba itakayobaki ambayo imewekwa hayo manukato itawekwa kwenye manafi matundu ya uso wake na pambe itakayobaki ambayo ina hayo manukato itawekwa kwenye matundu ya uso wake wa mawadha sujudihi na sehemu za kusujudia manasik wajhihi kaludhunain wal walanfi kama ilivyokuwa masikio na pua kwa pamba ambayo imebaki yenye hayo manukato itawekwa kwenye hizo sehemu kwenye uso wake lakini vile vile wa ya sujudi na sehemu zile za kusujudia yani vile viungo vya kusujudia pamba ile ambayo ni manukato itowekwa kwenye hayo maeneo hali kisha kwa hiyo maji tayari yale matatu na yule maiti tumeshamweka juu na uh, ile pamba yenye manukato tumeshaweka katika zile sehemu zinazohitajika nini kinachofuata baada ya hapo thumma yuraddu طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن itarudishwa au ule upande wa juu lile jambi la juu litarudishwa kutoka upande wa kushoto kupelekwa upande wa kulia yani wa maiti tumeshamlaza pale juu zile jamvi la juu tutalichukua upande wa kushoto tutalileta upande wa kulia yani mpaka ule mwili wake wote ufanyaje ufunike mpaka tutakuwa tumenyanyua kidogo halafu lile jamvi tutaliweka kwa chini yake yule maiti sinumeelewana tungekuwa na kitambaa tungetolea mfano tutanyanyua upande wa kushoto wa maiti hivi tutaleta upande wake wa kulia halafu lile jamvi tutanyanyua kidogo na kujalia chini yake hivi يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شكه الايمن اكتب حتى تغطي جانبه الايمن وتجعل تحته حتى تغطي جانبه الايمن وتجعل تحته حتى تغطي جانبه الايمن وتجعل تحته حتى تغطي جانبه الايمن وتجعل تحته tumesema linachukuliwa lile jambo la juu la upande wa kushoto na tutapeleka upande wake wa kulia hata tughatti janibahu al-ayman mpaka lifunike upande wake wa kulia watuj'al tahtahu na lile jambo lijaliwe chini ya yule maiti hatta tughatia janibahu al-ayman wa tujal tahtahu mpaka lifunike upande wa kulia na litajaliwa chini ya yule maiti thumma al-aymana ala al-aita kisha fanya hivyo tutanyanyua lile jambo la juu upande wa kulia na kupeleka upande wa kushoto kama vile tulivyofanya kutoka kushoto kwenda upande wa kulia kadhalika hivyo hivyo ndivyo tutakavyofanya kutoa upande wa kulia na kupeleka upande wa kushoto tumeelewana eh? na hili tutakuwa sasa hivi ndio jambo la kwanza tumeshafanya thumma thaniyata kisha tulivyofanya lile jambo la kwanza na la pili tutafanya hivyo thumma thania kisha la pili thumma thania kisha la pili wathalitha na la tatu kadhalika vivyo hivyo kama tulivyofanya la kwanza thumma thaniyata wa thalithata kadhalika kisha la pili na la tatu hivyo hivyo thumma qala wa yaj'alu akthara al-fadil 'inda ra'sihi na atajalia kile kilichobaki uwingi wake kwenye kichwa chake wayaj'al al-akthar na atajalia uwingi wa kilichobaki yani katika ile sana sinakuwa ndefu kwa hiyo unapokuwa unamfunika lazima kwenye miguu kutakuwa kumebaki kipande na kwenye kichwa kutakuwa kumebaki kipande sasa huu upande wa kichwani atafanya ni mwingi yani ile sana itakuwa ni nyingi kuliko upande wa miguuni ndio maana akasema haya maneno wayaj'alu athara alfadhili inda ra'si na atajalia wingi wa sanda hiyo iliyobaki upande wa kichwa chake kisha baada hapo tunafanya nini huko thumma yuqadu lafaiku thumma yuqadu lafaiku ثم يفقد اللفائف لئلا تنتشر ثم يعقد اللفائف لئلا تنتشر ثم يعقد اللفائف لئلا تنتشر ثم يعقد اللفائف لئلا تنتشر ثم تفتح في قبره ثم تفتح في قبره ثم تفتح في قبره ثم يبقد اللفائف لئلا تنتشر ثم تفتح في قبره kisha yale majambi yatafungwa upande wa kwenye kichwa na upande wa mguuni ili yasijiachie ili yasitawanyike laala tintashar inafungwa upande wa kulia na miguuni ili kusudi yasijiachie yasitawanyike thumma tuftahu fi kabrihi kisha yatafunguliwa kaburi thumma tuftahu fi kabrihi kisha yatafunguliwa kaburi ثم كان المؤلف وسن لامراه خمسه اثواب na ni sunna kwa mwanamke nguo tano wa sunna limraati khamsatu athwabi na ni sunna kwa mwanamke nguo tano yani mwanamke sunna ah, yeye kuwa na nguo tano katika hali ya takbir yani ile tanda itafanywa kwa ajili ya mwanamke nguo tano izarun wa khimarun وقميص ولفافتان إذاب ما هو الإذاب الإزار ما يكون في قسمها الأسود ما يكون في قسمها الأسفل ما يكون في قسمها الأسفل ما يكون في قسمها الأسفل إذا ni ile ambayo inakuwa sehemu yake ya chini yani mfano kama sketi ile ile ambayo inakuwa uh, kuanzia pale katikati kwenda chini izar wa khimarun khimarun ma yudha ala ar-ra's khimarun ma yudha ala ar-ra's ma yudhau ala arras vile vile na chumvi wakhmar na chumvi kwa hiyo tufanywa idha ndio tumesema kitu kama nakuwa kama skate wakhmar ah, na shungi wa qamisun na gauni wa qamisun na gauni mbona nafunika mwili wote walufafatani na majamvi mawili walufafatani na majambi mawili hadithi ambayo imekuja kwenye hii nukta ina makali ina maneno yake mpaka shikalbani Albani katika ahkam al-janaiz akaja kusema na mwanamke naye anakuwa na majambi matatu kama kama na lakini jamii fukaha wanasema kwamba atakuwa na majanga matano kwa nini kwa sababu mwanamke duniani inabidi asiriki vile vile hata anapokufa inabidi asiriki pia mpaka ibn Abdul barr katika tamhid azungumzia sana hilo baada akasema istihsan lazima mwanamke azidi azidishiwe nguo zake pale atakapokuwa anavalishwa hiyo sana hakala kaab hivi ndio ambao walivyosema kwa hiyo atakuwa na iza wa khimar wa qamis wa rufaaqatan thumma kana baada dhalika walisaghiratin qamisun wa rufafatan na mtoto mdogo wa kike walisaghiratin na mtoto mdogo wa kike kamisun walufafatani sada yake itakuwa vipi atakuwa na gauni na majambi mawili mtoto mdogo wa kike ile sada yake itakuwa ni gauni na majambi mawili اكتب بنص الامام احمد بنص الامام احمد بنص الامام احمد بنص الامام احمد kwa maneno ya mwenyewe Imam Ahmad kwamba mtoto wa kike dogo atakuwa ametengenezewa gauni pamoja na majambi mawili bila ya izar wala kibali walwajibu thawbun yasturu jamia almayit na wajib ni nguo moja inayomstiri maiti mzima walwajib na wajib thawbun yasturu jamia almayit ni nguo inayomstiri maiti mzima hizi nguo tatu au nguo tano kufanya hivi ni sunna wajib ni nguo moja ambayo inayostiri mwili wa maiti wote اكتب في جميع ما تقدم في جميع ما تقدم fi jamii ma takaddama kwa yote yaliyotangulia fi jamii ma takaddama kwa yote yaliyotangulia yani kwa mwanaume mkubwa kadhalika mwanaume mdogo mwanamke mkubwa mwanamke mdogo wajibu ni nguo moja ambayo inastiri mwili wake wote haya ndio ambayo na habari za kumvalisha maiti sana na hii ndio takfiri takfiri si si kumkamua tumbo maiti mpaka gandani vitoke kama walivyozoea baadhi ya watu takfiri ni kumvalisha maiti sana na utaratibu wake ndio huo ambao tukumbeuelewa yana hakuna kingine hadi yaani sio kama wale wazee wa zamani walikuwa wamefanya ni mpango wa kula pesa yani wakawa wanajalia kuwa ni vitu vigumu yani ikawa hakuna wanayeweza kufanya haya mambo isipokuwa baadhi ya watu mtu anapofariki basi mpaka au wawepo vitu ambavyo yule mtu ambaye anayejua vitu kama anaweza kufanya yote maadamu ni Muislamu na anaweza kufanya hivyo atakuwa anafanya lakini wakafanya mambo kuwa ni mazito ili kusudi waweze kupata chochote katika mali naam kuna swali aha uliko wapi naam Na na yatajaliwa manukato manukato tumesema kwamba ni mchanganyiko kazwa wa manukato kwa ajili ya maisha kwa yale manukato yatawekwa fima bainaha kwenye yale majambi matatu wa minhu na katika hayo manukato bikutli yatawekwa kwenye pamba baina aliyeji alafu yatawekwa kwenye utupu wake wa nyuma wadbaki na pamba baki ambayo imewekwa hayo manukato ala manafi wajhihi wa mawadi sujudihi itawekwa kwenye matundu ya uso wake na sehemu zake za kusujudia na hawa la inashindwa kwa hiyo kwa fundi maadamu cherehani si kupeleka wala si lazima kutumia mkono pelekeni kwa fundi wakapige pige kwa kwa, fundi hasa ni pale akapiga nani huyu khalas yes hakuna haja kusema mpaka watu tumie mkono na mkono wake نعم نعم امام احمد mwenyewe amefanya amesema hivyo صغير kama vile kabila mtoto mdogo wa kiume kama mkubwa wa kiume naam ni kama gauni tu Mbona ndio siku zote kuna masharti naam kwa mfano zaidi kuna shida tutaletea kitabu naam eko kwa والصلاه والسلام على النبي محمد وعلى اله وسلم وتسقط الصلاه عليه المقلد وتسلم جماعه وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ثم يصلي أربعا بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلفظ الساحر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والأفضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قبل إنك تعلم من قبلنا ومقلبنا منقلبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأدخله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعظه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه نعم ثم بعد ذلك قال فصل اكتب في الصلاة على الميت وحمله ودفنه وزيارة القبور فصل في الصلاة على الميت فصل في الصلاة على الميت في الصلاة على الميت وحمله في الصلاة على الميت وحمله ودفنه في الصلاة على الميت وحمله ودفنه في الصلاة على الميت وحمله ودفنه وزيارة القبور في الصلاة على الميت وحمله ودفنه وزيارة القبور hii fasli tutakuwa tunazungumzia swala ya maiti kadhalika wa hamlihi na kumbeba kutoka pale mswalia kumpeleka makaburini wa dafnihi na kumzika wa ziarati al na kuzuru makaburi qala al-muallif rahimahullah wa tasqutu as-salatu alayhi bimukallafin na unaanguka uwajibu wa swala ya maiti kwa mukallaf unaanguka uwajibu wa swala ya maiti kwa mukalla man huwa mukalla al-aqil al bal ikiwa na maana kwamba ikiwa yule maiti ameswaliwa na mtu mmoja mukallaf ulazima kumswalia unakuwa unafanyaje umetoka mtu mmoja ambaye ni mukallaf kama atakuwa amemswalia yule maiti uwajibu wa kumswalia utakuwa umetoka utakuwa umeanguka aliposema wataskutu salatu alayhi bimukallaf uktub bimukallafin wahid walau unsa bimukallafin wahid walau unsa limukallafin wahidin walau untha kwa mukallafi mmoja na lao akiwa ni mwanamke yana hata kama huyo aliyomswalia ni mwanamke lakini ni mkubwa na mwenye akili utakuwa ulazimu wa kumswalia ule maiti umeanguka anaweza akaswaliwa tena lakini si katika sura ya ulazimu bali nakuwa katika sura ya istihbabi kama itakavyokuja kwenye darasa letu anasema watusannu jamaat na ni sunna hiyo swala ya maiti kuwa katika hali ya jamaa watusannu jamaa na ni sunna kuwa jamaa sunna hiyo swala yenyewe watu kumswalia aliyakuwa wako jamaa jamaa wakati mayali ويسن أن تكون صفوفا ويسن أن تكون صفوفا ويسن أن تكون صفوفا وألا تقل الصفوف عن ثلاث ويسن أن تكون صفوفا وألا تقل الصفوف عن ثلاثه ويسن أن تكون صفوفا وألا تقل الصفوف عن ثلاثة na ni sunna hiyo swala yenyewe iwe kwa hali ya jamaa na ni sunna watu wapange safu ni sunna watu wafanye wapange safu yani kiwa na maana kwamba kama watakuwa wamesimama tu eh, vyovyote vile watakapokuwa wamesimama itakuwa inajuzu yani kama watakuwa wame wamemswalia bila ya ya kupanga tabu itakuwa ile swala imefanyaje imejuzu lakini sunna ni wao kupanga sawa na ni sunna vile vile zile tabu zisipungue tabu ni sunna zile tabu zisipungue tatu kwa hiyo mfano kama watu wako saba kutakuwa na imamu na kutakuwa na watu wengine ngapi sita kwao watapanga safu tatu zile tabu tatu kila tabu kutakuwa na watu ngapi wawili wawili wawili tumeona طيب ثم قال وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امراه na vile vile ni sunna kusimama imam na mtu ambaye anamswalia peke yake inda sadri rajulin kwenye kifua cha mwanaume wa wasabi mraatin na katikati ya mwanamke ni sunna kama maiti ni mwanaume yule imam au kama mwenyewe ni mswalia huyo maiti ni mmoja asimame kwenye kifua cha mwanaume na kama maiti ni mwanamke asimame kati kati yake sawa hapa injumia ikiwa wale maiti ni zaidi ya mmoja yani muda mwingine kuna baadhi ya vitu watu wanaweza mashaka inawezekana ilivyokuwa mahuta kuna misiba miwili tena inawezekana mtaa mmoja yani badala ya watu kuja kujumlisha tu zile maiti zikaziko pamoja basi watu wasa wasa waende wakazike huku warudi wakazike kule ah, mashaka yanakuatia watu mashaka na kuwazuia kuendelea shughuli zao zingine kitu ambacho kinawezekana tu kuweka pamoja eh wameshaoshwa kuwepo pamoja watu kusudia pamoja ukabeba pamoja na kule kwenda kuzikwa hali ya kuwa makaburi kila mtu amechimbiwa na kwa sasa siku kwa nimesema nne mitano hali kwa ni shida kwa bora ni watu kuchanganya zile maiti zile pamoja ziswaliwe pamoja zibebe pamoja zikaziko pamoja japokuwa kila maiti itakuwa na kaburi lake hukum mayat wa in jumia wa in jumia wa in jumia ju'ila wasatul mar'ati ju'ila wasatul mar'ati ju'ila wasatul mar'ati muhadhiyan sadri rajuli fa in jumia ju'ila wasatul mar'ati muhadhiyan sadri rajuli fa in jumia ju'ila wasatul mar'ati muhadhiyan sadri rajuli zikiwa maiki zimekusanya moja mwanaume nyingine ya mwanamke kinachofanyika ni nini kinachofanyika ni katikati ya mwanamke pataweko usawa wa kifua cha mwanaume yani kwenye uwekaji wa watu wako sawa bali katikati ya yule mwanamke patawekwa sawa na kifua cha cha mwanaume ili kusudi imamu atakapokuwa amesimama atakuwa amesimama kwenye kifua cha mwanaume na katikati ya mwanamke lakini sasa mwanaume kisha atakuata kule mbele na mwanamke sawa eh? ndio maana atasema wa in jumia ju'ila wasatul mar'a muhadiyan li sajdatik ikiwa zile maiti ah, zitachanganywa pamoja mwanaume na mwanamke basi katikati ya mwanamke itakuwa usawa wa mwanaume yani kwenye uh, kifua cha mwanaume thumma yukabbiru arba'a kisha atapiga takbira nne thumma yukabbiru arba'a kisha atapiga takbira nne ataleta takbira nne nini hukumu ya takbira wujuba yukabbir uh, arba'a wujuba اكتب ويجوز إلى سبع ويجوز إلى سبع ويجوز إلى سبع ويحرم أكثر من ذلك ويحرم أكثر من ذلك ويجوز إلى سبع ويحرم أكثر من ذلك ويجوز إلى سبع ويحرم أكثر أكثر من ذلك ويجوز إلى سبع ويحرم أكثر من ذلك na inajuzu kuzidisha takbira mpaka saba lakini haramu kuzidisha inajuzu kuzidisha mpaka ngapi saba lakini haramu kuzidisha saba يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح atasoma baada ya raka ya kwanza na baada ya ta'awudh baada ya kusema ya baada yani baada ya takbira ya kwanza kwanza yakra baada alula atasoma baada ya takbira ya kwanza ambayo ni takbira ya ihram wa ta'awudh na baada ya kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-fatiha sura al-fatiha yani amesema ameshasema Allahu akbar anasema au billahi minash shaitani rajim alafu atasoma sura al-fatiha bila istiftahi bila kuleta dua ya kufungulia swala dua kufungulia swala hali lidhan atasoma baada ya takbira ya kwanza na baada ya taawudh sura al bila istiftahi pale aliposema al-fatiha sirran walau laylan sirran walau laylan sirran walau laylan hiyo sura Fatiha ataisoma kwa siri atakama kwa usiku sirran walau laylan atasoma kwa siri hata kama ikiwa ni usiku ثم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانيه كفي تشهد kwangu imekuja ziada كفي تشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب وجوبا نا اتمصليا متوم صلى الله عليه وسلم يعني اتلقى صلاه يا صلى الله عليه وسلم وحال واجب بعد الثانيه بعد يا تكبيره كفي تشهد كما انبقوا كني تشهد كفي تشهد كما انبقوا كني تشهد فصلاه يا متومه kwenye hii swala ya jeneza inakuwa kama vile inavyokuwa kwenye tashahudi yani kwenye swala tumeelewa ha kaifia kaifia kaifia ya swala ya mtume inakuwa kama vile ambavyo inavyokuwa kwenye tashahudi tashahudi gani ya kwanza pili ah ya pili kwa sababu ya kwanza haina swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ويدعو بعد الثالثه ويدعو اكتب وجوبا بعد الثالثه بعد تكبيره الثالثه ويدعو بعد الثالثه na ataleta dua ya kumwombea yule maiti kwa hali ya ujub baada ya takbira ya tatu walafdalu bishay'in mimma warada na bora hiyo dua iwe katika zile dua ambazo zimepokewa katika hadithi والافضل nabora bishay'in mimma warada kwa kitu ambacho kimepokewa yani ile dua iwe katika zile dua ambazo zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo atasema Allahu akbar billahi minash shaitani rajim atasoma suratul fatiha Allahu akbar atamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar atamuombea maiti thumma muallif kala wa minhu na katika hizo dua ambazo zimepokewa za kumwombea maiti kwenye swala ni Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وادخله الجنه واعذه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافتح له في كفره ونور له فيه kuna haja ya tarjama Allahumma ighfir li hayyina ewe Allah msamehe aliyo hai wetu wa mayitina na maiti wetu wa shahidina na yule ambaye amehudhuria hapa wa ghaibina na yule ambaye kuwepo wa saghirina na mdogo wetu wa kabirina na mkubwa wetu wa dhakarina na mwanaume wetu wa mtana na mwanamke wetu innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana hakika wewe unajua marejeo yetu na nyumba yetu wa anta ala kulli shay'in qadir na wewe juu ya kila kitu ni muweza Allahumma man man ahyaytahu minna fa ahyihi ala alislam wa sunna ewe Allah yule utakayemfanya hai katika sisi basi muishi katika uislamu na sunna muishi katika uislamu na sunna waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alayhima na yule utakayempisha katika sisi mpishe kwenye Uislamu ah, na sunna Allahumma ighfir lahu ewe Allah msamehe yule maiti je atataja jina au hatotaja jina khilaf baina ulama Allahumma ighfir lahu ewe Allah msamehe warhamhu na mhurumie waafihi namjalie afya jema wa'fu anhu na msamehe wa'fu anhu na msamehe wa akrim nuzlahu na mkirimu kwenye yale mafikio yake wa akrim nuzlahu na uh, mkirimu kwenye yale mshikio yake wa ausa mudkhalahu na mpanulie kaburi lake tanulie tanulie lile kaburi liwe pana wafsiluhu bilma'i wathalji walbarad na muoshi kwa maji na theluji na albarad ma huwa albarad البرد هو الماء الجامد الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا ni maji ambayo yako pamoja jana ambayo yanatemka toka mawinguni vipande vidogo vidogo tunahitaji barafu mvua ya mawe tulikuwa tunaita mvua ya mawe miaka hii mvua ya mawe wanakhi min adh-dhunubi wal khataaya na msafishe kutokana na madhambi na makosa kama yunaka thawbu al-abyad min ad kama inavyosafika nguo nyeupe kutokana uh, na madoa kutokana na uchafu wa abdiluhu daran khairan min dari na nyumba bora kuliko nyumba yake huko anakoenda hiyo nyumba yake bora kuliko nyumba yake ya duniani wa zawjan khairan min zawjihi na mke bora kuliko mkewe anayemwacha uktum mayani kuna lamma qala wa zawjan khairan min zawjihi na mke bora kuliko mkewe la yakulu hadha la yakulu hadha yani wa zawjan khairan min zawjihi la yakulu hadha إذا كان الميت امرأة لا يقول هذا إذا كان الميت امرأة لا يقول هذا إذا كان الميت امرأة لا يقول هذا إذا كان الميت امرأة وكذا إذا كان الميت غير متزوج وكذا إذا كان الميت غير متزوج لا يقول هذا إذا كان الميت امرأة وكذا إذا كان الميت غير متزوج haya maneno ya kusema wa zawjan khairan min zawjihi muombaji atende hayo maneno ikiwa mwana yule maiti mwanamke hasemi hayo maneno ikiwa maiti ni mwanamke kwa nini uh, kwa sababu mwanamke akiingia peponi na mumeo duniani akiingia peponi ile ndoa yao itendelea kudumu sasa ukisema haya maneno utakusudia kule mumeo akawa mwingine na sio ile duniani ndio maana ikiwa maiti uh, mwanamke haya maneno hayasemi wakadha idha kana almayit ghayra mtazawiji na vile vile ikiwa maiti hajaoa kana maiti anakufa hala sasa ukisema mbadilishie mke bora kuliko mkeo mke gani bara kufanya mapema huko usije ukashindwa kuombea hivi <laughs> eh si ndio tunasema ikiwa mwanamke maiti ikiwa mwanamke atuombe كنت يحتمل أن يكون الرجل وأن يكون المرأة كنت مشكل كذلك لا يقال له هذا طيب ثم قال وأدخله الجنة نمجز بفول وأدخله الجنة نمجز بفول وأعذه من عذاب القبر نمكيه كتكان عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر نمكيه كتكان عذاب القبر وعذاب النار na adhabu ya moto wafsah lahu fi kabri na mpe nafasi kwenye kaburi lake wanawwir lahu fihi na mpe nuru kwenye hilo kaburi na makra حتى نكمل بقي قليلا قال رحمه الله وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذكرا لوالديه وطرفا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازنهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة نعم ثم قال بعد ذلك وإن كان صغيرا أو مجنونا قال na ikiwa aliyofariki ni mtoto mdogo au mwendawazimu atasema wa in kana saghiran au majnunan qala na ikiwa aliyofariki ni mtoto mdogo au mwendawazimu atasema allahumma ja'alhu dhukran biwalidayhi wa faratan wa ajran وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم واقه برحمتك عذاب الجحيم اللهم اجعله ذخرا لوالديه يا الله مجاليه هو ميت kuwa na dhuhur kwa ajili ya wazazi wake wawili yani kitu kizuri kwa ajili ya wazazi wake wawili wa faratan ma huwa alfarat اكتب الفرد هو الشخص الذي يسبق القافله الفرد هو الشخص الذي يسبق القافله هو الشخص الذي يسبق القافله ليجهز لهم المكان هو الشخص الذي يسبق القافلة ليجهز لهم المكان هو الشخص الذي يسبق القافلة ليجهز لهم المكان هو الشخص الذي يسبق القافلة ليجهز لهم المكان الفرق ni yule mtu ambaye anautangulia msafara kwa ajili ya kwenda kuandaa eneo huwa shakhs alladhi yasbiqu alkafilata liyujahid lahum almakan wa nahu dhalik wa nahu dhalik yule ambaye anayotangulia msafara yani anakuwa mbele msafara ili kusudi akawaandalie wenzake eneo na mfano wake kwa hiyo hii dua pia inaombwa kusudi yule mtoto mdogo kwa vile amewatangulia wazazi wake akawa ni faratan wa kuweza kuandalia mazingira wazazi wake wawili wa ajran na vile vile jalia uh, huyu aliofariki kwa ni malipo kwa wazazi wake wawili wa shafi'an mujaban na muombaji mwenye kujibiwa Allahumma taqabbal bihi mawazinahuma ewe Allah fanya kwa huyu aliyofariki yani mtoto mdogo au mwenda wazimu uzito wa mizani zao uzito wa mizani za wazazi wake jalia uzito mizani zao kwa huyu mtoto au kwa huyu mdozi wa adhim bihi ujurahuma na fanya kupitia huyu malipo yao kuwa makubwa wa adhim bihi ujurahuma na fanya kwa huyu malipo yao kuwa makubwa wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin na muunganishe uh, salih salafil mu'minin kwa uwema wale waliotangulia yani waliofariki basi na huyo muunganishe na wao katika wale wema ambao wametangulia waj'alhu fi kafalati ibrahima namjalie katika malezi ya ibrahim waj'alhu fi kafalati ibrahima namjalie katika malezi ya ibrahim nimekuja katika riwaya kwamba ibrahimu yeye atakuwa analea wale watoto wadogo wa Kiislamu wa rahmatika adhab jahim na mkinge kwa huruma zako adhabu ya moto waqib rahmatka adhab aljahim na mkinge kwa huruma zako adhabu ya moto kisha kisha uh, sema haya kwa mtoto mdogo au mwendawazimu au akisha sema yale yaliyotangulia kwa mtu mkubwa wayafu ba'da rabi'ati qalilan wujuba kisha atasimama baada ya takbira ya nne kidogo ويكتب بعد الرابعه قليلا رحمك الله na atasimama baada ya takbira ya nne kidogo na kusimama kidogo hujuban ni wapi wayusallim na baada ya hapo anasalimu wayusallim na anasalimu hujuban wayusallim na anasalimu hujuban ويرفع يديه مع كل تكبيره na au ananyanyua mikono yake pamoja na kila takbira wayarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin na anyanyue mikono yake pamoja na kila takbira na kwa leo tunasimama hapa